قېرىنداشلار دىققىتىڭلار شېھىت بۇرادىرىمىزگە ئاتالغان شېئىردا بولسۇن يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الرحمن أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان بسم الله الرحمن الرحيم Birodarim Salim rahimulloh va Ibrohim rahimullohninki shahadatiga bag'ishlayman. Jam bo'lishdi Xurosonga mard yigitlar. Mayli bo'lsa qaysi qavm, qaysi millat, g'oyisidir faqat birlo Alloh dini. Ey ummatim, bu Allohdan fazli rahmat. shahodatga oshiq bo'lgan bu yigitlar mayli bo'lsin yoki ajam yoki arab titib olg'ach chin lazzatni imonidan g'oyisi ham himmati ham buyuk ajab qaro ummat insob bilan bu yoshlarga oddiy qurol oddiy kiyim oddiy inson jush urmoqda yurakida rob suygisi mana shundoq o'g'lonlardan mamnun rahmon sarib atgan yoshligini din yo'lida dimanadan bahordin bo'ldi mahrum yoshligidan foyda olgan erkaklar bu aziz ummat bo'lg'inida g'irib mazlum o'yli ummat o'yli ummat o'ylanqini nima uchun taqdim qilar aziz jonin nima uchun sarson bo'lar bu tog'larda tashlab vatan tashlab suygan do'stu yorin arimizda ko'ptur bundaq mard o'g'lonlar qandoq bayon qilish mumkin barchi seni ulug' Alloh nazirida ustun ular zoya qilmay berar Robbim ajrini bilgin ummat ibtihoring bu yigitlar misol uchun qini ikki yigitga boq edi uyg'ur birodarim ibrohimjon shahid o'g'ling salim bo'lsa edi qozoq orimizdin ketti yana ikki o'g'lon shahodatga doim tayyor o'g'lonlardan inshaalloh kelar nusrat kelar izzat ana shundoq sodiqlarning qollari edin ulug' Alloh qabul qilsin sendan salim rost chiqarsin sening ko'rgan shu tushingni orzuyim shu ko'rsan deyman jannatlarda sening bilan birga ketgan Ibrohimni متلهفين لجنة الرحمن عشقوا الحياة أبية فقلوبهم مملوءة بالعز والإيمان أتلومهم بفعالهم وبتركهم عيش النعيم وذلة الخذلان